ina Ang dami ng alam ng mga tao Ang yayaman ng datingan pero maiba ko Benta katawan panay pawok ang mga gago Puta sila dapat dinidis di makagago Lika, sabay-sabay alamin Kung anong kabutahan sa likuran ng salamin Mayayaman kuno, ba't di mo naman alamin Para malamang mga wa kahit anong suotin Oo na, tama kayo, nagkakapera nga kayo Pero tingin nyo ba ay karis, respeto pa kayo Halata naman agad sa panlabas lang na anyo Paiksian ng suot at padamihan ng tato Para benta, punyeta, si ate maeksena Di daw tong kabebe kasi walang ebidensya Pruweba, litratong may Kasama kang mapera Sa kondo niya tas nasa kama pa bawat eksena Pilingerang bitch na padali Kahit sang kalye Kunwaring inosente Bitch kid daw Puta edi eh, wow Pera lang ang katapat pwede nang magalaw Siya ang pilingerang bitch na padali Kahit sang kalye Kunwaring inosente Bitch kid daw Puta edi eh, wow Pera lang ang katapat pwede nang magalaw So let me check Your pussy bitch bago magbiyak iyakan Mapera daw si ate pero maraming kamanyakan Maraming kakontakan, mga hokaging galawan Sausawan daw ang pepe-pepe na kinakalawang Famous itong si ate trending sa social media Sa puse niya kasi ay kasya ang tatlong nota Bakit siya mabenta? Bentang gahasa Sa suso pa lang kasi patok na sa masa Pukang nilalangaw, edi eh wow Pa-inosente kuno pero suki sa pangbubuga Lingera kate, puta bebe wag kami Pera mo kasi kasi galing sa Pokemon na Makate So what the fuck? Labas ang baho na itinatago Benta pure para lamang masunod ang mga luha Mga putok lamang sa buho Sino ba ang pasinuno? Pag nalaman tatlong titi namin ang ipapasuho Siya ang pilingerang bitch na padali Kahit sang kalye Kunwaring inosente Bitch, get down Puta, edi eh, ng katapat pwede nang magalaw Siya ang pilingerang bitch na padali Kahit sang kalye, kunwaring inosente Bitch kid daw, puta edi eh, wow Pera lang ang katapat pwede nang magalaw Ah, uh, rich kid na daw si ate Pepe ang puhunan tong kabebe pa nagsabi What? What the fuck is going on? Ba't ganto na sa mundo? Puro pa bebe na ngayon Shit, meron pa akong isang chika Kung mag-react sa FB, kala mo hindi siya puta Pucha, panay pa po sa social media Nilalait ang lahat ng kabahuan niya, di puta, di puta. Ah, ano na ba ang lagay mo? Kamusta ka na bebe? Ubus na ba puday mo? Si G ang tulay, wag ka saking mag-deny Alam ko na lahat ng baho mo kahit mag-disguise Oh, Under the table lang galawan 1-5 ang isang pop 6 take kapag apatan Rich kid ganyang pormahan Kala mo sinong mayaman Di ka pwede sa amin Day alam ko yung ganyang galawan yun Pingerang bitch na padali Kahit sang kalye Kunwaring inosente Rich kid daw Papa edi wow Pera lang ang katapat Pwede nang magalaw Siya ang pilingerang bitch na padali Kahit sang kalye Kunwaring inosente Rich kid Siya ang pilingerang bitch na padali Kahit sang kalye Kunwaring inosente Rich kid daw Puta edi eh, wow Pera lang ang katapat Pwede nang magalaw Siya ang pilingerang bitch na padali Kahit sang kalye Kunwaring inosente Rich kid daw Puta edi eh, wow Pera lang ang katapat Pwede nang magalaw Little T. Yeah, stop bullying, yeah? It's really not nice. Yo. Shouting out Aaron McCabe, yeah? Yo. I was scrolling through Facebook, saw a kid that was getting beat up, and she only looked about 11. How could you do that? Hit him in the face when you had about 10 at the back. Been bullied, and I know what it's like. That feeling inside, that shit in your mind. I wish I could turn back time when it all were fine. Yeah, and all that shit. Getting bullied for not the right hair and not the right kit and, not, not being fit. And the kids walking around with guns and knives and it ain't right. Bully on kids cause they can't fight. They walk around in the dark night, see that car with a bright light. Scared cause the police has lies. Parents don't believe her, they think she's out of her mind. Come to Blackpool and you will see. We got the Blackpool Tower, the sun, the sand and the sea. If it wasn't for my fans, yeah, would it be me? My slang word is little t. But like a butterfly, sting like a bee. Yo, yeah. And the stars so bright. Not saying that we do not fight. People say that my grime's not nice, but I'm getting filled by noisy advice. Yeah, and it's hard to be me. People like, can I get a little pic with little T? Can I get a pic with little T? All these people sending for me. Not worth my time, you're not worth thinking the bars in my mind. Gotta be cool to be kind. Yo, look. And yeah, yeah, why do you bully them? Just for a little bit of rep. Why do you bully them? Just for a little bit of rep. Yeah, but when the rep's gone, gonna have no friends, gonna have no one. Cậu vui nhá little chê